Hamekunetan hitzordi emanik zen mauleko merkatian eta behan tamini batekin jimbalin badia, Sibotarrek ben sustengia jakutsi die, eh, diala bi haste manifestalaiek eh, sofritu dien poliza bortizkeien txulila bat eta tabal bat ebatxik, kolpe mitureko edo wano lakrimo deitzen den gazatze, salhatze hanitz eginik izan dia manifestaldi hortaz, eta azkenian polizia bortizkeia horren salhatzeko Mauleko merkatzutik partituda manifestaldian esken egin goizan, jandarmeria alat artino dena anpleki iganda eta giro hunian, eta sustengu horren batzien bardin manifestalaiek behatzen dugu bat. Bai, bai, bai, bai eta, eta abo, egin eta abo, ez dakit susen. Eta ordin horren espantxasunien sustengu hoi? Bai, bai, egiaran, bai, bai, pantxasen dugu, bai. Zeren, uh, eh, jete anitzak uh, eh, die... Nula zapalkuntza hori jeseten euh, euh, denboan. Jente euh, guti, be, uh, guti atzamandi e zerbait erraiteko. Eta ustut, egun da uh, pa, erraiteko ez diela ados represio klima horrekin. Manifestazioa justokin hoi da, ondoko egunetan eta ondoko urtetan jarraiki behar dena, eta ez tie dudatzen behar balinbada komunikazioa ni ahobetu behar dena, eta zentako ez ebai judizialki afea hau heruna goi kari. Ba, nik eranen da pertsonalik beti pesimista, nik ordina nia sekulan eh, eh, hainbeste jendea, eh, egukitzen anean pentsatzen haimaste izanen ginen, amena, pu, plazer egitenik ikustiak, eh, be, ez, gela bakarrak eh, gaiza hoik ez normalatzen haitia, eta, eta ebai, eh, be, beti bataian haitzia, be, gu haurentako eta hauren gehua entako. Be, oro adorztutzak erraiteko ez dela normal eta ez dela legale, judizialki ilegalitatin izan tiela. Geo Maleuski uski hoiktuk uh, eh, boteian, uh, eh, boteian zaintzalik, hori din uh, ze egiten ahal eta hor uh, abokat sumaituk henik, egin die, ba, be, judizialki zaziela et zitiela egon haidu zerbait kariko dinek. Berdik, habo kariketan, uh, kariketan agertu eta komunikazioa egin uh, bide, komunikazioa enbidia segitu eta judiziala be, beno. Eta justokin ez duzie paitegi batetan zuen? Ebe puntu bat eginen jagu hor manifen ondotik eta ikusiko jagu, bena kurentine txekiko zutiegu, be nula itzinatuko den afea hoi. Manifestalaiek oanokuan ez tie deliberatu hau zitegialat junen zienez, bena bildu dutie behartzien elementiak oro, izan videoz, sonuz edo argazkiz, dosier baten jaikitzeko.